أعمالنا له من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata 29 da watan biyu watan safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da biyu da watan tara watan Satumba miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. Kamar yadda aka saba a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokacin muna gabatar da karatun adda'u ba. Kuka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wallafa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan kasaitaccen birnin gari na tawa a cikin wannan ƙasa ta Niger wanda wannan shi ne darasi na 50 a jerin darussan mu na mako ai 51 da yarda ta Allah subhanahu wataala darasi na 51 a jerin darussan mako da muke gabatarwa kowace ranar litinin a satin da ya gabata mun kwana al-ma'siyatu sababu hawanil abdi ala rabbihi ko cewa saban Allah yana sanya ubangiji ya rena ya walakantar da bawa ya kuma mutun ya kaskanta idan Allah subhanahu wataala wanda mun yi da wannan fakarar ai ko zamu tashi wa minha biyar kenan ko bala ce eh, wa minha na daga cikin mummunan tasirin saban Allah da yake wa mutun ko al'umma baki daya أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه cewa bawa ba zai gushe ba yana aikata sabon Allah yana aiwatar da zunubi har yaga yana rena wannan abu yana dokar abun ba laifi bane idan mutun ya auri saban Allah yana aiwatarwa yau da gobe ya zai masa ciki riga da wando to a kwana a tashi yake garin wannan abun ba kamar ba laifi bane wa yasghuru fi qalbihi sannan kuma ya ɗauki abun a karamin abu a idanunsa yana kallon sa karamin abu yanzu duk mazinaci da yake zina da zina ta zai masa jiki ta zai masa ɗabi'a to gani yake kamar ba wani abu ne kawai holewa ce morewa ce haka ka dan giya haka mai cin dukiyar riba haka mai kaza haka mai kaza haka mai kaza duk mai wani nau'i na sabon Allah in har abun ya yawaita a kansa sai ya dinga na wannan sabon yana ganin sa ba komi ba sai ya dinga doka sa a matsayin kankanuwan kankanan abu mala ce wa zalika alamatul halaki yin haka ko faruwar haka wa mutum yana ganin laihi ba laihi bane karamin abu ne to alamar ta mutum ya tabe jama'a mun fahimta daga lokacin da mutum yake ganin saban Allah da yake yi ba wani abu bane ai dan ai kaza ne nake yi ai ba ai wani ma suna yi wanda suka yi wannan to malam ka tabbatar da wannan mutum ya halaka inji al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya sace fa inna dhanba dalili saboda shi zunubi kullama saghura fi ayni al-abd azuma inda Allah a duk lokacin da bawa ya doke shi da karamin abu kada kana ganin sa kankanwa a idanka to a lokacin kuma yake girma a wajen Allah subhanahu wataala idan ka doki zunubi a matsayin karamin laifi karamin al'amari kana ganin shi ba wani abu ba a idan ka kai gunka ba komai bane to a wajen Allah subhanahu wataala wani abu bane wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin kuna ganin shi ba wani abu kun rena sa amma wajen Allah subhanahu wataala al'amari ne mai girman gaske mala ce wa qad zakara al-bukhari fi sahihihi ali bin mas'ud qala al-imam al-bukhari ya fitar a cikin littafin sa sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yake cewa innal mu'mina tabbas lalle mutum mutun ke da imani a zuciyarsa yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi mai imani yana ganin zunubinsa laifin da yake aiwatarwa kamar yana ƙarƙashin wani mulmulelen katotan dutse ne yana jin tsoron ya fado masa a kullum bai imani ganin yake fa yana iya yin cikin abin da yake na sabon Allah kuma aikin da ya aiwatar ya zama to khaba'a haban haba'an mansura kun ba ratin yana ganin laifin sa mai girma ne kamar yana karkashin wani dutse ne da yake dangalniya kun ba ja a ce kana karkashin wani dutse yana dangalniya misali sai a ce kai da cikin daki dalkin gidan yana rawa duk ya tsage katkote yana rawa kaga zaka ji tsoron mi ya fado maka haka ne to haka mai imani yake rayuwa in yana yin sau saboda shi yin zinubi dabi'a ce ta dan annabi adam dole sai ka sabi Allah Allah ya halicci mutum dole sai yayi sabo dabi'a ta dan annabi adam ne abinda ba a bukata shine al-israfil fil ma'siya dogewa ka dage ka tai naci cikin sabon Allah kana gano kai laihi to ka tuma Allah subhanahu wataala amma ka ce kai baka sabo so har yanzu mace ba ta haifa dan da zai ce ba zai sabo ba a duniya banda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tace wa innal fajira amma mutun fajiri dan duniya sa kayanka mota shirmamme yara dhunubahu kadhubabin wa qa'ala anfihi gari yake kamar zunubin da yake aiwatarwa kamar kuda ne ya zauna ya hau hancinsa a karan hancinsa shi fajiri mutunan banza in yana saban Allah sai ga abin da yake ba waya bane kamar misali kace kuje ne ya hau hancin mutun qala bihi hakaza tara sai masa haka sai busa haka sai kujen ya tashi ko haka yake ganin shi ba wani abu bane ka wanda misali wanda yake ganin dutsi zai fado masa ba dai bane da wanda yake ganin kawai kuje ne ai ba wani abu bane ko to kaga bambancin mai imani da da kafiri ashe mulura fa'idar anan jama'a shi da daga lokacin da kaga cewa kana saban Allah kuma kana tunanin ba wani abu ne to zinubi ya ta akan kai kuma ka kama hanyar lalacewa Allah ya rufa muna asiri sai malai ce wa minha tana tana kenan ta 16 wa minha na daga cikin tasirin zunubai akan al'umma da kuma mutum karan kansa anna ghayrahu minan nasi wad-dawabi ya'udu alayhi shu'umu dhanbihi cewa waninsa daga cikin mutane da dabbobi shu'umcin abin da yake aiwatarwa na zunubi yana dawowa a kansa da su baki daya ma'ana saban Allahn da mutum yake yi baya tsayawa a karan kansa da abun zai tsaya wa wanda ya aiwatar leto da da dama to abun yana ta'addi ya huce shi wanda ya aikata zuwa da wanda shi ma bai san an yi ba zuwa ga dabbobi har dabba tana shafa saban Allah yana na mutum guda yana jayo Allah ya azabtar da hadda dabba ba mutane ba malike cewa fayahtariqu huwa wa ghayruhu sai shi ya kuna ya halaka da shi da waninsa bi shu'umi dhunubi wa dhulm saboda sha'umci na laifin da ya aiwatar da kuma zalunci da tar iyaka qala abu hurairah abu hurairah Allah ya kara masa yarda sahabin annabi muhammad yake cewa innal hubara latamuta fi wakriha min dhulmi zalimi al hubara wani tsuntsu ne eh, da yake zama a cikin duwatsu wannan tsuntsun yana kusan kai kaza girma da hausa na ta neman sunan hubara da hausa amma dai tsuntsu ne kusan yana da girma tsuntsu ne amma zai kusa kai kaza girma shine al-hubara yana zama a cikin duwatsu yake rayuwa a cikin duwatsu yake rayuwa to yace innal hubara la tamutu fi wakriha wannan tsuntsun alhubara yana mutuwa a cikin gidanta a cikin gidansa min zulmi min zulmi az-zalimi saboda zalincin az-zalimi ma'ana zalincin az-zalimi ketar iyakar az-zalimi yake jayo hukubar ta huce kansa ta je zuwa ga tsuntsun da yake rayuwa cikin duwatsu shi kansa abun yana shahuwa shi yasa Allah ya ji hankalin masu imani yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sai ce wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqina ku tsoraci fitinar da in ka jayo ta to ba ta tsayawa kanka wanda ma bai yi abun ba to tana sabunsa Allah ya kare bale ce wa qala mujahid imam mujahid malamin tafsirin ne yake cewa tabi'i ne innal bahaima tal'anu usata bani adama idashtaddat as-sanatu yace kaga al-bahaib dabbobi rago akuya tinkiya gunsuru sa saniya raƙumi da sauran dabbobi baki daya tal'anu usata bani bani adama tana tsinewa masu sabo daga cikin banu adam cikin diyan mutane dabba ma dabbar da Allah ya tabata da hankali Allah ya fifita ka akai akanta idan mutun ya cika saban Allah dabba tana tsire masa albarka kamar da idan mutun ya rike hanyar Allah dabba tana masa addu'a ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh, malamin da yake karantar da mutane alkhairi yake aiki da karatunsa tastaghfiru lahu eh, tastaghfiru lahu mafi fis samawati wal ard abinda ke cikin sama da abunda ke cikin ƙasa suna masa istighfari suna masa addu'a suna neman masa gafarar Allah sai ta hatta al fi jawil bahr hatta kifin da ke cikin ruwa yana wa malami addu'a ko kuma talatin kaga diddin abin in ka zamanto mai sabon Allah to duk ma ki zai cinye maka albarka kifin da kawai bai wuce ba a kamo sa a gasa a sayar maka ci sai ya zamanto yana tsine maka dalilin sabon Allah da kake yi kaga ai asara ta kai asara ina fatar mun fahimta Allah ka tsare mu daga yin sabo ma zahara minha wa ma batala yace idza ishtaddat as-sanatu idan idan fari yayi tsanani ko safari ko dalaman ka safari sadarman bai ta su bai sha su da kyau ba idan fari ya ya tsananta shine janyewar ruwa bayan Allah ya a cimaka ta tashi kuma sai a a jaye su shi ake cewa fari ƙasa ta bushe abincin kuma ya lalace bai kai ba gashi da alamun sai kuma ya lalace yace wa umsikal matar kuma in Allah ya rike ruwa wata taqul sai ke tana cewa hadha bi shu'mi masiyati ibn adam wannan ba. dalilin sabo da shu'umcin zalunci biyan annabi adam shi yasa Allah ya hana mana wannan ana ka cikin isra'iliyat cewa annabi Sulaiman wata rana ya fita zuwa isra'iliyat ne ba ya fita zuwa roƙon ruwa shi da al'umma aljanu da mutane da wacece yana gawo sai ya ga eh, tururuwa ta tittabanta tana roƙon Allah sai ya ce ku koma gida an karba ku kaga sabon Allah ya ji su Asusu shiga cikin tashin hankali ina fatan mun fahimta daga sabon Allah yake jayo Allah ya hana ruwa Allah ya kawo fari Allah ya ka wa cibaka Allah ya kawo tsalanci dan cikin al'umma wallahi ku shi take jama'a zan dan buga misali wala Allah masu hankali su gane kwanan nan a garin da muna fama da kame-kame na motoci da da motuna ko jama'a wai ko kun fahimci al'amarin ni iya abin da tunani na da hankali na ya bani shi da mun tsoka da Allah ne sai Allah yake mana hukuma ta wannan hanya muddin aka taba Allah Allah bai taba bari al'umma ta zauna lafiya in ka tabo Allah kai da kwanciyar hankali wallahi kun yi baye baye har abada kun ba kai ba zaman lafiya ina ba da mun fahimta akwai abin da muka wa Allah to sai Allah ya tarrabe mu da aka a mu da kuma kai ba inda zaka kai kara eh, ba wanda zaka kai ma kara ko ba ga bane wannan mun karanta a baya ukuba ce fa Allah yake yi to ba su hankali ki gane karatu. Allah ya rufa mana asiri mala ce wa qala ikramatu ikram imam ikram yake cewa dawabul ardi dabbobin da ke rayuwa a saman kasa, wa hawam wa hawamuha da kuma kwarinta hawa ai hawashi ha kwarinta hatta al khanafis hadda kungurguma kusa kungurma ko abran kasa kungurma kusa kungurma ko kusa kungurwa ai ko ita jayyid hatta al khawafis hadda kungurguma wal aqarib da kunammu yaquluna suna cewa muni'ina al-qataru bi dhunubi bani adam Allah ya hana saukar ruwan sama saboda zanubin ɗiyan annabi Adam. Bayanta, Imamu Ikrama yake cewa dabbobin da suke rayuwa a ƙasa da ƙwarin da suke saman ƙasan da cikinta yace kai hadda ɗungurgu ma dai kaga dai kashi take tattaruwa take ja ko to saboda ƙarshen kaskanci dai kashi ta take mu'amala da kashi ko to hadda ɗungurun ma da da da kunan mu suna cewa Allah ya hana sabkar ruwan sama ne saboda saban Allah ɗiyan annabi Adam. Mutane ke sabo sai abin ya shafi, su me yana su, su suna sabon Allah ne? Su ba su da takalifi, ba ni sabon Allah da suke yi. Mu ke yin sabon Allah sai mu jayo kuma abin ya shafi, su kun ci karatun sai su masu wahala. sai Salim ya cewa, laulal bahaim wala ma amtarat ba tun da dabbobi ba, wallahi akwai lokacin da ruwan sama sai Allah ya tsira su kan ba za su sauka ba mala yake cewa fala yakfihi iqabu dhanbihi uqubar sa uqubar zunubin sa ba za ta tsaya a kansa ba za ta wato a kansa ba hatta tal'anuhu man la dhanba lahu har a wayi gari abinda baya da laifi yana zagin sa abun bai tsaya ba a ce kan cewa gashi laifinsa ne na sabo to wanda ma bai yin laifin bai yi laifin ba yana tsire masa albarka kaga ai akwai muni a ce a ce a ce ragon gidanka yana tsine maka kifin da zaka ce yana tsine maka eh farar da za a soya maka shi tana tsine maka dalilin sa kaga ai abun abun yayi muni ko to amma wallahi masu hankali ke daman shi kullun wa'azin Allah wa ma ya'ilu wa ma tadhakkaru illa ulil albab ne masu hankali ke gane karatun malaci wa minha ta nau nan ta sha bakwai ai kun bance wannan kadiyar ko cewa saban Allah iyan annabi Adam yana jayo abin ya shafi dabbar ma ko su ma su wahala ba ma su ba ba ma mutane ba abin yana wuce mutane yana kai da dabbobi su ba suna wahala kuma ai haka ta ta faruwa ko ta ma sha faruwa tari in shirka ta yawa zina ta yawa aka kizai da zakka ake toye ma'auni sai Allah ta jarraba mutane da musibu kala kala ma ta to minha na daga cikin tasirin mummunan tasirin sabon Allah annal ma'siyata turithu dhulla wala budd cewa sabon Allah yana gadar da kaskanci sabon Allah yana gadar wa mutum kaskanci ma'ana yana tabbata alamun kaskanci da tozata suna fitowa fili ga mutum wanda yake sabon Allah ko da ko yana yin abun aboye ba wanda ya sani in har zai samu Allah to sai Allah ya kaskantar da shi a rayuwa sai ka wanda ya kamata ya girmama da shi kamar ne misali a satin da gabata sai ka tar da mutum daje a ma'aikata amma abun nan kinsa mai garin sa yaran masa yare na sa ba yadda ya iya yake masa da'a saboda mai gida ne amma shi ya san abin da yake baya kyautawa kuma sabon Allah yake yi da ka bai da wata kima da daraja da mutunci a wajensa haka yake kallon sa mai sama ruwa hakan ya sha faruwa da dama eh ku fasalu tarih ku je ku tambaye tarihi a baku to mala ce yin sabon Allah yana kawo mutum kaskanci a rayuwa ni da mutum yake da girma kake ganin sa da karatu da kuɗi da mulki in har zai sabi Allah ko to wallahi zai zama to cikin kaskanci na rayuwa amma bari ku ji sai ma ce fa innal izzat kullal izzi fi ta'ati Allah ta'ala domin buwaya ta daukaka abinda ake cewa dukkanin buwayar tana cikin wa Allah da idan kana son ka gagari al'umma ka gagari kowa a ce wani ya gagara ayi abarka to ka zamanto mai da'a wa Allah shi bawan Allah nagartacce ba yadda aka yi masa samun sai da ake yi wallahi sai dai ayi ayi a bari a kale sa a wuce wurin kawai hukumata ba yadda za a yi saboda wayan kuruna ne wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sai an kullan kuma sai Allah ya mai musu da kayi su masu kullin da kai su akwai mutanen da ku Allah bai yarda a taba su saboda aikin aiki ibada suke wa Allah subhanahu wataala saboda da'a wa Allah da suke ma Allah Allah bai yarda ka tozar ka ci musu mutunci wallahi ko ka faci hakan sai Allah ya kunyatar da akwai bayin Allah da duk yadda ka so ka ci musu mutunci ka tozarta su cikin al'umma wallahi Allah ba zai baka dama ba sai dai kai ka tozarta saboda sun kiyaye Allah dama ya yahfazuka ka kiyaye dokar Allah sai Allah ya kiyaye ka wannan hadisi akwai karatu mai dimbin yawa a cikin sa in ka kiyaye dokokin Allah Allah yana kare maka mutuncinka da kurjininka da duk wani al'amari naka na rayuwa to Allah ya kare mu mutuncinmu da rayuwar mu baki daya amma idan muna son haka ta wanzu sai mun zamanto masu da'a wa Allah domin ana samun ɗaukaka ne da izza da buwaya a cikin mi a cikin yi wa Allah da'a malace qala ta'ala Allah yana cewa man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a ay fa yatlubuha bi ta'ati Allah fa innahu la yajiduha illa fi ta'ati Allah Allah ce duk wanda yake neman yake buƙatar buwaya ka gagara ayi ayi abarka ta kowane bangare kasuwanci karatu mulki da wacece Allah ce to fa inna Allah ce fa inna eh, falillahi izzatu jami'a buwaya tana wajen Allah kama ma'ana ka neme ta a wajen eh, ta hanyar wa Allah da'a yanzu bari ma ku misali ɗaya daga cikin sarakuna suka yi jagorancin duniya Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda sahabin annabi ne ko kuma shine khalifa na biyu ya tsayar da adalci kuma mutum ne mai da'a wa Allah suka kai duk duniya na tsoron Umar dan Khattab duk duniya daula guda biyu duk duniya ta gagari kowa har annabi ya bar suna kafirci amma shi ya kawo ƙarshen su Faris da Rome, shi ya kawo ƙarshen daula Farisiya da kuma daula Romiya shi ya dosa su har aka turo dan aike wata dan aiko dan aike daga ƙasar Faris ya zo wajen Umar dan Khattab garin Madina ya zo gidan Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda ya shiga Madina ce yana son gidan shi aka jasa aka zo da shi gidan sai ga gidan Umar da gidan laka sai kai ya za ga gidan shugaba mutumin da sa ya da ko ina kuma gidan shi a haka abin ya bashi mamaki aka sallama ɗansa ya fito ba Umar dan Khattab yana ina ce to diwa masallaci aka je masallaci babu shi to yace in babu shi a masallaci ku diba ita ne fi kowane girma amma yana cin kwance yana can yana hutawa wannan ba yahudan yazo ya iske Umar dan Khattab shi kadai shugaba na duk duniyar musulmi gaba daya gashi kwance babu masu gaci yace kap yace adilta fa hafista ka yi adalci sai Allah ya kiyaye ka adalcin da kai sai Allah ya kiyaye ka baka jin tsoron komi a rayuwa daga duk mai son ya bawaya a duniya to ka zama jin tsoron Allah dan kuma kana son ka hito ka fadu warwas kuma da mutun ya fadu warwas yana ka san kuyo wata su fi komai arfa a kasan nan ko to ka armi saban Allah subhanahu shine zaka laidar kuyo wata san da 20 madala 25 malan zai da 25 fa ka fadu warwas kenan to ka aure saban Allah wallahi duk me ganin kima ka sai ya ganin kimar ka malam ku lura bayan ƙasar nan garin akwai mutanen da a baya mutane ne masu kima da daraja a idan mutane amma dalilin sabon Allah yau an ya zama to dan ciki yana ga musu magana ko kuma cikin ka'ida ce sunna ce ta Allah ta rayuwa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk mai son ya gagara ya buwaya to ya nemi izzar da dauka wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a fa innahu la yajiduha illa fi ata'ati Allah domin ba a samun ya doka sai cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa kana min du'a ibadis salafi ya kasance daga cikin abin da wasu daga cikin magabata suke roƙon Allah da shi ɗaya daga cikin magabata na kirki yana roƙon Allah yana cewa Allahumma izzani bi ta'atika ya Allah ka sa na buwaye ta hanyar maka da'a ka buwaye da yi cikin al'umma ta hanyar yi maka da'a ka sa zamantowa ta gagarare dalilin yi ma da'a ne wala tudhillini bi ma'siyatika wala tudhillani bi ma'siyatika ya Allah karka tozarta ni karka kaskantar da ni dalilin sabonka wa qala hasan al-basri al-imam yake cewa innahum wa in taqat bihim al-ighalu wa hamlatat bihim al-baradhinu inna dhulla al-ma'siyati la tufariqu la tufariqu qulubahum yace innahum ad-damir ya'udu ila ahli al-ma'asi kaga masu yin sabon Allah yace wa in taf wa in taqtaqat bihim albighalu ko da ko a ce alfadarai musa alfadari ko albighal jamul baghal albighal su ne alfadari shi ya fi jaki amma bai kai bai kai doki ba shine ne albighal to ko da ko dawaki suna suna kuka saboda gudu da suke yi da su Ka san wancan lokacin babban kayan kawa da mutane su ne ababen nan guda uku da Allah ya fara ya ambata al-khayla wal hamira wal bighala litarkabuha wa zina abinda ake ado da su su ne wancan lokacin takifa da hawa kowa bake da takifa kai idan eh, kin wallahi da hawa kowa bake da takifa daga san an yi lokacin da kasiya ko kuma okirin ko kuma wace bai suna wancan mutum guda da kai an yi wani moto can baya wanda an yi kabu kabu da shi mai raga bakakin mai raga an yi wani big hat ya ma hake ko ba gidan kowa bake da shi an yi lokacin da fa duttawa duttawa gida uku ke da tere wallahi <laughs> duttawa duttawa nan tawa tarihi ya karantar da mu da tira sun faɗa mana an yi lokacin da duttawa gida uku ne ke da tere da lokacin tawa fa <laughs> in ka zo kale ka zo bakin dashi in ka zo kale ka zo bakin dashi kana zuwa masallaci wancan na na na kurfawa ka zo bakin shi ma nan bakin karshen gari ne a reputation gari ce bakin kura daga STM wannan bayan ta duka daji ne haka duk daji ce <laughs> to lokacin duka tawo gida nawa duka gida ne nake da tele sai yanzu fa an wuce tele ma yanzu kawai sai ai kallo a net kawai a net ake kallo duniya ta ci gaba kamar da wancan zamanin abun alfarin su alfadari da jakkai da dawaki to ce ko da ko dawakai suna gudu da su suna kuka na gudu wa hamlatat bihim Brazil kuma dawaki suna tahiya ta kasaita da su cikin ado da kasaita inna dhulla inna al almasiyati la tufariq la tufariq qulubuhum malace eh kaskancin sabon Allah baya rabuwa da su. kun ba karatu? kamar ko da dai da kake gari mutum yana cikin manyar mota manyar riga manyan biro babban biro in har yana sabon Allah to zaka san shi da budurwar zuciya ai ko san budurwar zuciya ko budurwar zuciya ta kai kawai mutum yana soyayya da kaunar matarsa in ba lalacewa ba jama'a ai ka san wannan na da musulun zuciya ko kuma a kawo maka yariya kananka ya turo iya gidansa ka gyara ta kananka ya turo yariya gidanka karatu ka gyara ta ai ka san wannan sai mai budurwa zuciya Allah wadaran na ke lalace Allah ya rufa mana asiri to shi duk da mutum ya girmama yake cikin kaya na alfarma in har yana saban Allah to zuciyarsa ba ta rabuwa da kaskanci za ga shi mutum ne mai budurwa budurwar zuciya yanzu bari ba ku misali amma duk da duk da sutura musulmi na da asiri eh wallahi da za ku dinga fira da mutane da da da da asayen shashar na jami'an nan su dinga ba ku labari manyan mutane za su dinga kira kaga an kira an kira musan jami'a a ce ya bar wanci ta wuce ta hukunta ba diyarsa ba ba ƙonar uwarsa ba <laughs> bai da wata alaƙa ta dangantaka jini ba da wanda ko ba ka bane ana yi da gasken da gasken gasken ake yi in ka bincika wai kawai kawai fashe su kusan barci ba karuwa fa yanzu dokar an barci ba karuwa sai za ce mai zaman kanta mu kiyaye ka'ida da doka mai zaman kanta <laughs> Allah ya rufa asiri mala yake cewa to la tufariq la tufariq qulubuhum kaskancin sabon Allah eh, kaskancin da sabon Allah yake jayuwa to bai rabuwar zukatansu aballahu illa an yudhilla man asahu Allah ya ki sai face sai ya kaskantar da duk wanda ke saban sa wa qala abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak yake cewa wannan abiyatin ya kamata kowa ya haddace su yace ra'aytu dhunuba tumitu alqulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhurubi hayatu alqulub wa khayru li nafsika isyanuha wa hal afsala ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in ko wa ahbaru sau'in wa ruhbana wa ruhbanuha yace ra'aytu dhunuba tumitu alquluba yace naga zukata tumitu alqulub naga naga naga zunubai tana kashe zuciya yawan zunubi tumitu alqulub ra'aytu dhunuba tumitu alqulub yace naga zunubi yana kashe zuciya yana sa zuciyar mutunta mutu yace wa qad yurisu dhulla idmanuha dogewa da nutsa a cikin sabon Allah yana gadar da kaskanci baka da shi malan zaidu to ku kun an bar ku ai malan ka da shi eh ni ma ina da shi ai malan da ka da shi baka da shi to yake da maka rika <laughs> yace ra'aytu dhunuba tumitul qulub naga Zulubai suna kashe zuciyar mutum wa qad yurithu dhulla idmanu sannan kuma dogewa cikin sabon Allah yana yana gare da kaskanci sai ce wa tarku dhunubi hayatul qulub barin sabon Allah na sa zuciya ta rayu yace wa khairul li nafsika isyanuha alkhairi ga ka shine ka rabu da sabon Allah ka sawa mata akan yin sabon sai ce wa hal afsada ad illa muluk ko jama'a ko wanda ya bata addini banda sarakuna akwai duk wanda ya lalata duniyar nan banda sarakuna sai ce wa ahbaru sau'in wa ruhbani hada malaman banza malaman malaman kogi da kuma watan masu ibada babu ilimi masu kirkire ai ba wanda ya lalata duniyar gaba daya wanda su da gimshikin guda uku na duniyar masu mulki da masu eh, da malamai da masu kudi su da ginshikin al'umma gaba daya in suka lalace duka al'umma ta lalace na farko ma sarakuna na biyu malamai to yace ba wanda ya lalace addini sai sai jagorori masu mulki da kuma miyagun malamai an sani an ki sani kuma da an sani an ki sani Allah ya da su ka sani kuma ka san abun ba kyau kuma amma kana yi sai ce wa ruhbani hada masu yawan ibada su ba karatu sai ta kirkire kirkiren ababe ana rikewa mala ce wa minha ayo karatu da za mu so bayan Allah ya da eh, wa minha ake ta yi ko wa minha na daga ciki kusa Malam wanda ce ana tsayawa dogon bayani ce to in Allah da an rage. za a takaita Malam ce wa minha sai na 20 matsaya insha Allah wa minha nan nawa kenan 18 anna al ma'asi tufsidu al aql saban Allah yana lalata hankali yana sa mutun ya to ruwa bi haka haka <laughs> yace fa inna lil aqli nurun saboda shi hankali yana da haske wal ma'asik tutfi'u nural aqli shi kuma saban Allah yana kashe hasken hankali kamar fitila shi hankali kamar danjoji a cikin fitila kun fahimta in aka kunna me yake yi tana haskakawa to idan kuma wayannan amfulukan suka mutu fa sai wata ta mutu to me yake kawo kutar amful ta mutu mas da wai si mas kaga Aisha saba Allah masa ne ko eh samu Allah masu ne kun bai asiki kuma shiga lokacin da waya ta yi mas to abu yana iya mutuwa sai ya sun yi zauwa. haka lokacin da mutun yayi abinda ai da mun a mas hada abinda bai kamata hada ba sai su hada ko sai su ba da wani abu ba daidai ba to haka sabon Allah yana kashe hasken hasken hankali sai ce wala budda ba makawa ku haka tana faruwa wa idza tufi'a nuruhu da'ufa wa naqasa in ko aka aka taushe aka kashe hasken to dawfa sai hankalin yayi rauni sai ga mutun gashi nan da girma fankan fankan amma hankalin shi rage ne saboda sabon Allah kuma wannan kasa kuma hankalin ma sai ya rubu inda yana da hankali sankansis eh, sai dawo set kaga ai an samu tawaya saboda mi sabon Allah subhanahu wataala sai dinga abubuwa irin na irin sai ga ana masa dinga masa uzuri shi yasa in mutum yana sabon Allah to to dole sai ka dinga masa uzuri saboda hankalin sa ragagge ne mahaukaci mahaukaci ne shi malaci wa qala ba'd as-salafi wasu daga cikin magabata suke cewa ma asallahu ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu ba wanda zai sa mu Allah ba ce sai hankalin sa ya gushe wa hadha zahirun wannan abu abili yake bayyane fa innahu law hadara aqluhu da za a abin zai isa a hankalinsa lahajazahu anil ma'siyati da ma'ana kamar eh, da hankalin ya yana yana da hankali yana tare da shi to da ya hana shi sabon Allah ko kuma ta da me sabon Allah akwai hankali tare da shi to da hankalin bai bari shi yayi abin da bai kamata ba yau misali jama'a duk mutum mai hankali dai ko bai zauwa ya sa hannunsa cikin wuta haka ne kana ganin shafma ta yi zahi an tahi da moto ta za an dawo ko a balla ko ta maske baka wa aza hannunka kana ganin ta tayi ja in akwai hankali amma dan Allah mahaukaci zai iya ko ba zai iya ba zai iya wa Allah ya sa kun bace karatun Laka duk in ga mutun yana sabon Allah to mahaukaci ne ya haukace ne <laughs> ya haukace in akwai hankalin hankalin bai barin sa lahajazahu anil ma'asiya zai katange shi da sabon Allah kun fahimci karatun ashe mahaukata na da yawa eh, <laughs> wasu cikin ruguna ne shi yasa mai tare ke cewa ya ce wal jununu fununu hauka kala kala ce ai kun baci karatun yanzu ko akwai mahaukata na cikin riguna eh Allah ya raba da su sai yake cewa wa eh, wa huwa fi rabbi ta'ala domin shi yana cikin damka Allah shi wanda Allah ya danka malam akwai mafita aw tata qahrihi ko yana karkashin ikon Allah wa huwa muttali'un alayhi shi kuma Allah yana tsinkaya yana leƙansa wa fi darihi yana a cikin nasa ala bi safihi akan shifidarsa wa mala'ikatuhu shuhudun alayhi mala'ikun Allah suna kallon sa suna masu shaida akan sa naziruna ilai suna ganin duk abin da yake aiwatarwa wa wa'idul qur'ani yanha ga kuma alqur'ani yana musu wa'azi yana hana sa qur'ani ya ce a bar kaza a bar kaza a bar kaza haka ne wa wa'idul mauti yanhahu wa'azin mutuwa matar mutuwa matar masa wa'azi wani kun taso tare da shi ya mutu wani kun yi abotu kun yi kuna kasuwanci kasuwa ya mutu wani kun yi firinar da shi yanzu babu shi wani college babu shi wani university babu shi wani ma'aikata ku babu shi duk wannan ba wa'azi bane jama'a wannan wa'azi ne wani a unguwarku yanzu dan Allah kowanne ya tsaya ka tsaya ka duba da ka taso a unguwar a garin a kadai akwai dattiza shekara 20 baya ka san su ma hakkiyo suke baka ta kudi amma yadda suna ina sun tahi yanzu ba ko ungo da irin dattiza mai shekara 70 sai kawo ka same shi ba shekara 70 80 sai kai daga da ke da kuma dattiza zaka ga akwai dattizon da in zai ta yabi diyarsa ya jawo dan sa a tai masallaci yanzu duka wa'annan dattizawan sun tafi sun bar matan shi wannan ba wa'azi bane mutuwa tana ta mutane wa'azi makabartar kuma kullun karuwa take yi ina fa ingaje makabarta sai ka tara can ne ake busu yanzu fa duk an an canye hore ana ta tafiya kuma kullun kai ne ake yi wannan ba wa'azi bane shi mai sabon Allah fa wa'azi mutuwa tana masa wa'azi fa an doke wani an doke wani kai ma tana nan zuwa gare ka kamar na fara cewa mutuwa ba iska take ba kai ne kake haduwa da ita eh kawai accident ake yi da mutuwa ita accident ne ake yi da ita mutuwar ba zauwa take da iska mutum ba a haduwa take da ka taho kana gurin ta tuma ta taho sai ku hade sai ta da Allah ya samu cita da imani malan ce wa wa'izul mauti yanhahu mutuwa tana masa wa'azi wa wa'izun nari yanhahu wuta ma tana masa wa'azi wallahu yafutuhu wallazi yafutuhu بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذات بها ما mutum yake. yake rasawa abinda mai sabon Allah yake rasawa dalilin sabon Allah subhanahu wataala na alkhairin duniya da alkiyama linkin balinkin ne yake samun sa yake samu na jin dadi da kuma moruwa ma'ana abinda mutum yake samu a cikin eh, na abinda kake sa'ar kake suna alkharai mai sabon Allah abinda yake rabuwa da shi na alkharran duniya da alkiyama idan akwanta da daɗin da ke samu cikin sabon Allah kamar an yi triple linkin ba linkin ne na abin da yake samu na jin daɗi yanzu mai shan giya duka ɗan daɗin ta gaba ɗaya in ma akwai wani daɗin ne kawai lokacin da yake cikin kwalɗewan ne yana ƙarewa kuma ba wani daɗin mazinacin yana ida zina kuma ran shi ɓace yake ko barawan yana sato je sai da sai ka dama ban sato ba haka bane abin jika 500 ka sato ka sai da shi jika 100 ka san da ka ko asara Allah ɗan iska suna da yawa ƙasar nan Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri mala yake cewa fa hal yuqdimu ala al-istihanati bi dhalika kullihi yanzu shin wannan ya cancanta a tozarta da shi gaba daya akan abun da bai taka kara ya karya misali sai a ce ga abin da in kai in kai za a baka jika daya amma wannan abun in kai za a baka jika dari kuma duka aikin guda ne kuma da kuma lokaci da zaka kai lokacin da zai dauke kai wanga na jika shi zai dauke ka kai shi na jika kai na jika da misali sai a ce cikin aikin awa ɗaya ne zaka yi in kai za a baka jika ɗaya ga wani aikin awa ɗaya in kai za a baka jika ne? kuma dukkan kaga tamkin ɗaya ne ko kuma duka kimar aikin guda ne dan Allah wanne zaka yi na jika ɗari ko to mala ta yanzu mutum zai barko da cika ɗarin kana ganta kuma ka kuma ga saboda Allah ai ka sa kowa wancin tsagarci in ba hauka ba da rishin hankali da tsamsul basirati kana ganin cika ɗari ina kai ina jika ɗaya mun baita kamar kai a ce maka ga gida tuwa shambu tuwa dush enter da sal'a manje da kizin da wacece biyan karole kuma ga gidan laka shambu an kushe ne babu wuta babu ruwa nan kuma ga ruwa ga wuta kuma ita ta sai a ce ka zaba dan Allah kuma kyauta za a baka wani zaka zaba dan Allah duk mai hankali zai zabi wannan ko amma akwai mahaukata da dama suke zabar na lagar ina ba da kun fahimta walillahi almaslul a'la malaki ce to yanzu shin hankali zai yarda mutun ya gabatar da abin da bai kai ka ba akan abin da yake da girma wal istighfar bihi zu aqlin salim yanzu wanda ke da hankali lafiyayye zai raye wasa da shi bai yiwa bai yiwa Abdurrahman muhimminci nawa eh 45 za mu tsaya mala yace wa minha na 19 nasu mu kare shi wa minha na daga cikin tasirin saban Allah ba na shirau kenan na 19 anna dhunuba idza takatharat eh, al-uqubi ala qalbi sahibiha zunubi saban Allah in yayi yawa yana toshe zuciyar mai yin ta kun baita kamar yana yana yana yana kwandane yana bloke kin zuciyar mai yi ai mun san bloke ko to saban Allah yana bloke kin zuciya fa kana min al-ghafil sai da mun tukira baka sai da mun to kasalalle sallar subahin shi sai karhe bakwai ba ruwa ne da ai zuwa wajen wa'azi ba ruwa ne da zuwa makaranta ba ruwa ne da duk wani aikin alkhairi sada zumunta sadaka duk bai da ita amma shine wajen kwas shine wajen lido shine bakin ektaga shina shina karkarka kasan yanzu abin da ke balawa baki ka gane mutane mahaukata wallahi na da yawa wallahi alazim mutane mahaukata na da yawa ya kamata hukumar ta kokari ta awayar mutane da kai a fitar da su da cikin du sai ga mutum gashi nan kana kanin shi kamar kamini mai hankali sai gan shi bakin akwaku eh, kale-kale ya ɗan tsaya ya yi fakin mota ko moto wani ma hau da hurhurarsa ya ta karkare-karkare ya ta dube-dube kai ka sa ka ku tsawo sakarci wallahi Allah ku tsawo sakarci in ba da damsul basirati ba kai maza na ta neman kuɗi kana ta kana ta karkare-karkare ba la tashi zuwa mu kuɗi kawai eh, Allah ya rufa mana asiri to sabon Allah in yayi yawa yana jayo ya rufe zuciyar mutum sai ya bloke kinta sai mutum ya zama cikin gafala sai mutum ya gafala duk wani aikin Allah ba a samu shi amma da an tashi martaya su ne gaba kama qala ba'du salafi kamar yadda su wasu cikin magabata suka ce fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah da Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ce a'a abun da suke aiwatarwa ne ya tsatsa a zukatansu ai qala huwa zambu ba'da zambu shi zinibi bayan zinibi, ma'ana zinibi bayan zinibi shi ke sanya watan zuciyar mutum ta yi tsatsa fiye da yadda karfe in ya jima cikin ƙasa yake yin tsatsa ai kun da yake ko idan karfe ya jima cikin ƙasa in ka fitar da shi ya yake za ga shi yana da tsatsa ko to idan sabon Allah ya hau akan sabon Allah a cikin zuciyar mutum yana sanya zuciyar ta zamanto tayi. ta yi dama. ma kuma shi karatun ce wa, qala al-hasan hasan al-basri ke cewa huwa dhanbu ala dhanbi hatta yu'mi al-qalb yu'mi al-qalb ai sabon Allah ne da mutum yake kuma bai tuwo ba sai ya ƙara wani bai tuwo ba sai ya ƙara wani bai tuwo ba sai ya ƙara wani dan mun karanta cewa sabon Allah yana jawo yin sabon Allah ko har ta kai inda zuciyar ta makance sai zuciyar ba ta ganin gaskiya zuciyar ta zamanto ba ta jin gaskiya ba ta shawara gaskiya ba ta alfari da gaskiya kullun tana tare da ƙarya tana musu da da gaskiya tana jayayya wa qala ghayruhu wasu suke cewa lamma kasratu dhunubuhum wa ma'asihim ahatat bi qulubihim cewa ce lokacin da zunubi da sabon Allah ya yawaita sai ya kewaye zuciyar baki daya sai a atake kin zuciyar sai ta lalace wasu hada mala tushen wannan أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب غلب الصدأ حتى يصير رانا zuciya yasda'u tana lalacewa tana gurbacewa irin yadda kwai yake lalacewa in ya jima adam yake yi sai ya gurbace lalace ko to haka zuciyar tana lalacewa idan kuma ta ƙara lalacewar sai zamanto har abin ya zamanto tsatsa sai abin ya zamanto ya zamanto ya rashin lafiya thumma yaghlibu thumma thumma yaghlibu sai kuma tsagar ta yawa hatta yashira tab'an har zaman zamanto dabi'a ya zamanto ya ya dabe ya rihe wa quflan al-qufd shine kire makulli wa khatman kuma wani zamanto wani hatimi kashe da duk zuciyar ba inda za a shige ta jama'a wai ku kusa akwai mutanen da wallahi al-azim in ka sa qur'ani shi shi fa ya kunna qur'ani a sallarsa na da Allah bai iya ba in kuma kai ka sa alqur'anin kana saurare kuma gane ki ka takura masa sai ya ji kamar kana kunna masa wuta kuma ba wani aljini tare da shi ba wani shedanin aljini shine aljedanin ta kansa akwai wani da ke bai taba zauna ya kallon awa wa'azin awa ɗaya ba amma sai ya share awa uku yana kallon indiya in ta kare a saka wannan indiya ta kare a saka wannan indiya amma wa'azin awa ɗaya bai taba kallo ba akwai wanda bai iya zauwa ya jira masallaci na minti biyar wallahi in ana wuce minti biyar sallah ma sai ya canza masallaci ce ka ai su malam wala sun jima sun jima ake cikin sallah ya bi so sai ina ne dan jirgi sai ya gane dan jirgi sai ta dan jirgi kawai inda ake shashaba ba kawai liman bai ma dagwa ya tai sanu ya tai kawai ya ja su zuwa jahannama Allah ya sauke kaga wannan me yake kawo wannan abun sabon Allah ne amma mutum mai imani wallahi in ana in ana in ana abun nan in ana ana karanta dogon ana gajeren karatu ma jin yake kawai kamar ana bata masa dare ya fi so a dinga ce shi yasa kaga hufaz su sai su sai su eh sallah kawai su yi suke su ga dama zuwa ga manzo Allah ba in yazo sahabban nan su natsuwa suke ba su ba wanda taba koshi da sallar manzo Allah sallallahu ba wanda ba kosawa da ita wani lokacin zai zo ya ja dogon karatu ga daɗin soji kuma ga daɗin tilawar kuma sun san ma'ana sun san abin da ake faɗa sai a natsu shi yana ƙara ba yana ƙara natsuwa ne saboda ya san abin da ake faɗa Allah ya rufa muna asiri sai da to ta liƙe sabon Allah yana liƙe zuciyar mutum har ya mai jin wa'azi da an sa wa'azi ka gudda gudda sai ji kawai an da wa'azi na ba bai zuwa amma da an ce wani balo ce wani kokowa wani aktin ne zai tsayi da su ake yi ma ce fa yasiru alqalbu fi ghishawa sai zuciyar zaman to cikin gishawa cikin bata cikin yana wa ghilafin da kuma wani makari da gaskiya ba ta iya tunkarata fa idza hasala lahu zalika in wannan ya faru da mutum kuwa ba'da alhuda bayan shari'a wal basirati da kuma basira in akasa sai abin ya juye fasara alahu asfalahu sai sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama idan mutum hakan ta faru da shi bayan da mutum ne fahimta yana kan hanya yana yana ci zuwa wa'azi ana ayyukan alkhairi da shi in ya aura saban Allah kuma to sai al'amarin ya juye sai zaman to duk aikin alkhairi baya shawarsa baya shawar duk wani aiki na alkhairi sai zaman to kawai sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama abin da yake shawa shine sabon Allah subhanahu wata'ala fa hila idh yatawallahu aduhu wa yasuquhu haythu arada to daga nan kuma sai makiyinsa shedan sai ya samu damar gidakin sa sai zama to kamar tele ce anten ce parabol sai yadda kaga dama sai shakki da kake so zaka kalla ko to sai shi ya zama to shi ke gidakin sa zuwa ga duk abin da ya ga dama sai zama to shi baya da baya da shamaki da duk sabon Allah kowane iri ma zai iya aiwatarwa saboda zuciyar ta lalace kuma ga wanda ke komandama akan zuciya shine shedan Allah ya kare mu na ya kamata mu kwana kenan ko yau an zura da karatun aiko malam zaidi yau karatun masha Allah eh yayi yayi yawa yayi yawa ba dogon sharhi ai malam Abdul karatun yayi ana sharhi da yawa almuhimu da fahimta kuma a gare Allah subhanahu wataala ya gyara zukatanmu nan za mu kwana sai wani sati in Allah subhanahu wata'ala ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh